iryo shyirahamwe rifise ibibazo na cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi icyo gihe iryo shyirahamwe ryari riheranye amafaranga y'amarundi arenga miliyarade ijana na cumi n'indwi aho umushikiranganji wa mbere icyo yasabye ni uko amasezerano yose adakenewe ahagarikwa ikindi ni uko byabonetse ko amafaranga abakozi bahembwa yavuye ku miliyoni mirongo icyenda y'amarundi aja ku miliyoni amajana abiri none ishyirahamwe onatere uno munsi rifise ibibazo by'ubutunzi bivuye kuki hamaze gukorwa iki kugira ngo iryo shyirahamwe onatere rizamurwe mu bijyanye n'ubutunzi ni kubera iki amashyirahamwe ya leta na cyane cyane afise ubwo bwigenge mu kwitunganya rimwe na rimwe agira ibibazo hoba hari intambamyi zibangamiye onatere zikayibuza gutera imbere akwiye iki kugira ngo onatere ishyirahamwe rijyanye no gutuma ko amakuru ritera imbere riteza imbere n'igihugu cy'u Burundi nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro ku nama turi kumwe n'abatumire batatu anise niyo nkuru uri umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru ibinyamakuru n'ubuhinga bwa none turakuramukije tuguha n'ikaze mu kiganiro ku nama murakoze kumpa ikaze nkaba ndamukije abo bose bari kwatwumviriza nabo bose baba bari mu masosiyete cyangwa amashyirahamwe ah, afite ingorane muri iki gice cy'uburundi prime samutoto uri umwe mu bakozi ba onateri unabaserukira mu rwego mpanuzwajambo bagwita konseye d'entreprise mu gifaransa prime samutoto uri mu rwego mpanuzwajambo conseil d'entreprise userukira abakozi muri onatere uno munsi turi ko turavuga ko onatere itifashe neza mu bijyanye n'ubutunzi ni ukuvuga yifashe gute natere uyu munsi yifashe nabi cyane ni nk'umurwayi utazi ko aramuka ejo umugabo ahishyitse yapfuye abantu baraba kandi si iby'uno munsi bategetse onatere ko ifata amafaranga ifise ikayahereza uwundi mu operatere pirive etaranje yigenga havuye ivamo teresere konete yukomu wa wundi ateye uribyarira akaziri uh, leta yategetse onatere kwishyiramo umuriyoni w'amadolari mu mirongo icyenda na kabiri icyo gihe idolari ryavunjwa ni naho dusaba tuti ibikoresho byashyizweho turibaza tuti mbega byaje byose amafaranga yarakoze yose turanasaba ko hoba ihugurwa kugira tumenye ko icyo cyuma twakironse ku giciro twaronze. miliyoni mirongo itatu z'amadolari ihugurwa canke icigwa icigwa nico nisi ihugurwa uno munsi none ico kibazo kijanye n'imishahara muri Onatere mubona ko kigiye gutora umuti kare turi kumwe n'ubuserukira ubushikanganje umuti tuziga kwa leta iyo nyene niyo nyene umutahe eh, nayo no ko idafashe ingingo yihuta nayo izoheze hahombera cyari yaje yaranahomvye ariko kandi gatoya primesa mutoto uravye ibibazo Onatere irimo ugira uti ni ibibazo bishobora kuvamo cyangwa harashobora kugira ikimera nabi hatagize igikorwa vuba bizovana no kurinda kweri kugira ngo izo nkora zihave hari ivyo kogwa ngira turaja kubiraba mu muti wokogwa mugo no gufata ibintu mu minwe atagu atagufata ngurekure reka turagaruka eh, tuje kwa Anise niyo nkuru umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe ugize kumenyesha amakuru y'ibinyamakuru n'ubuhinga bwa none mubakurikiranira hafi onateri uno munsi wumvirije iki gituma murabikurikirana ni iki gituma ubutunzi bwa onateri bugenda busubira inyuma eh, ubwa mbere eh, eh, byari byavuye ukuntu leta igiye gushyira mu minwa y'abikorera utwabo amasosiyete amwe amwe onateri yarimwo ah, hanyuma hajya iyo ufashe ingingo ntuyifate ngo uyishyire mu ngiro ubwo nyine biragorana haca haza rero ingorane eh, kandi zijyanye n'amasosiyete yandi yaciye aza yinjira amasosiyete nka ya ekoneti Leo nka iwu yitwa ekoneti reo muri icyo gihe ntibaza ko yitwa yitwa tereseri bigashika byacerewe harabaye ingorane zitari nke na cyane cyane mu gihe haje eh, onamobe bakagira kontra ya extension cyo bita kwagura kwagura umuhora umuhora wa mm-hmm. wa telefone ngendanwa ya mobe mm-hmm. eh, baragize kontra na societe bashino yitwa Huawei iyo rero muri iyo kontra byarekana neza yuko ku kwezi ku kwezi zo kwinjira muri yaridi n'inusu hafi y'amarundi eh, ariko bagiye gukora neza kandi bakoze haciye imyaka ine habaye ingorane zo gusinya ukonza biragorana biragorana biragorana ahanyuma barayisinya irabasinye barayisinya barashaka umukono igiye mu ngiro rero ya mahera bavuga yuko azo kwinjira buri kwezi aho kwinjiye uwa muri ya dini nusu hakinjira hagati y'imiliyoni ijana na mirongo irindwi n'umunani n'iyona amajana mirongo itanu zikaca zigenda gufata hari irindi deni rijyanye n'iyi poroje wawayi nyine iyi kontra wawayi amafaranga banki eh, banki ubu yatanze ayo mahera yose ava muri onamobi aca agenda akagwa muri ca kinogo ca banki gusubiza ideni nayo ya yandi rero yari kurenga ko bari kujera arenga kuri ayo agwa mu kinogo ca banki ntiyabonetse ugaca usanga rero amahera ajya muri noze muri ava ahandi ntava muri iyo namombe umugabo gaje usanga rero babakozi nabo yamahera abo bahembye agiye ngaho yamahera bogiye kuriha na yamadeni amadeni amwamwe mm, agiye ngaho ugaje usanga rero amadeni ariko ariyongera none uno munsi abakozi twogira tuti nabo muri ayo baheraniwe baheranye n'abakozi baheraniwe benshi abakozi baheraniwe menshi turabizi turabizi ko turabikurikirana abakozi bamaze eh, amezi badahembwa ariko Directeur General wa wa Onatel yatubwiye yuko uko kwezi uko kwezi kwa kwindwi yabahembye sinzi ko ari byo eh sinzi ko ari byo ko ari yabitubwiye ariko turabona yuko iyo iyo ngorane iyo ngorane irahari kandi itegereza gutorwa umuti na leta tuza gutorwa umuti na leta mu byo turi ko twiga kandi izo shiriza leta harimo inyishu zimwe zimwe tubona yuko zotuma iyo iyi sosiyete onatel ita isubira kuzamuka isubira kuzamuka n'abakozi bahembwe amafaranga bakayaronka nibaza yuko rero Eh, ko turi muri leta iragira iti duteze imbere ibisata byose mu iterambere bidugire rimwe nawe natera muri ibyo bisata bizodugira rimwe n'izindi n'ibindi bariko baravuga ayo mafaranga leta iheranye eh, onatere nako iheranye eh, no mu mafaranga baheraniye abakozi n'ayangana gute mm. ati kwindi mwarahembwa nicyo ngira ntangurire ko birantuhenza cyane kubera umwe muri mwese yoba afata amafaranga ku kwezi akaba yarafashe ideni eh, uyumvire umuntu aguheraniye amezi ane hamahakuriho ukwezi kumwe eh, ya y'amakredi mansiyore kurambusa banki ayo waruheranye n'amayinite dorotari kwa kwezi kumwe ntigukuvura ntujya guhemba rero mu kwindwi yarataye ariko mwarayaronse eh ayiheranye wavuze yo ni make twe turiko turabona ko arenga imiliyardi 150 kuko ari vitashizemo itarashira mu vyiheranye nk'amarisanse ntiyavuga kandi itarayagura kuko niyo izoyagura Senatel izoyagura mm. kuko kugira ikore eh, murazi kuri lisansi imwe igugwa 10 millions dollars rero izo lisansi ngira zine eh, ivyo ni ivyo rero abakozi duheranywa ngaha abakozi uno munsi tumaze kuyaharura turafitiwe amafaranga duhagaritse kuri le 31 décembre 2020 itariki 30 n'imwe eh, zo 12 ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turafitiwe amafaranga yaba tumaze guharura imiliyaridi icumi imiliyaridi icumi iyo mishahara ine dufite uno munsi itarimwo ayo ni aya fondo pansiyo roteni n'amayinite guproduza no ku yandi masosiyasiyo eh, yakase ku mishahara yacu ntiyarungike kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu reka turagaruka kwa prime samutoto turagaruka tuje kwa Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo uri kurumva izi ngorane za Onatel n'umunsi nawe umwihwezo wakugira biva kuki umwihwezo ngira ku ngorane za Onatel eh, ubwa mbere hoho kuvuga yuko natere yagiye ikaja ku bintu bya telefoni mobile mirongo icyenda na kabiri kabandi kabijamwo bo ngira kwari ubutato na nyene baraba mugabo nakita gihe abantu ntitwavyanka telefoni mobile ari nk'iterambere ngira na samuto taravyibuka kabiri tutanguye kubona amateresere twabona ko ari terambere kumbe na na natera avuga ati reka nemve tiste muri ayo mahera kujya ishyirahamwe ryose rija kuba gushira umutahe mundi kugira iraye ko yokunguka no kuzana ona mobe sikibiyanswa nayivuga ati eh ngiriye ingire nanje nje hamwe nje njane nabandi burya ingwane je sinaza kwiraho habyo ingwaniraho ingene ayo eh, mashira hamwe asanzwe yitunganya n'ingwane asanga afise mugabo ugasanga ingingo ntiziriko zirafatwa kuko igituma ndiko ndakubwira gutyo uvuze yuko ngo mu 2010 ngo ngo mirongo na cumi na gatanu ngo ngo zari miliyaridi icumi eh, z'urudandazwa rujya rwa shiva ayo bimbura umwimbu w'imiliyaridi icumi mugabo ngo zitanu mugabo ntiwahere nk'umuhumbi na cumi na kabiri y'umwimbu ivyo bintu abantu bose barorera urumva ndiko ndavuga rero none ushonye urumva kugira ibyo bigenda bimanuka abantu bari hiye ideni ritangura ari miliyoni miliyari 10 imiliyari mirongo ibiri mirongo ine mirongo itanu mirongo itandatu urihe urindiriye ijana na mirongo itanu sase nkani miliya nayo miliyoni ijana na mirongo itanu zisigura iki muri bije y'igihugu ni hafi cy'icumi cy'amahera leta itonza burya leta iriko irafata icicumi c'amahera dipurusa ya bije ngwijanye muri onatere ivyo hariho n'amaministeri adashikana bije ya sase nkane miliyari ministere yose ikorera abarundi imyaka icumi donc iyo ministeri nyene ukuyumva inzego zimwe zimwe zo kuza ziratangira kugira ingingo zifatwe kare igituma ingingo zidafatwa rero nje tuti haba hari ingwana ngene bafata ingingo leadership ugasanga ibintu barebeka bikayangara icyo cyonyine kirashobora konona ibintu ndekora nk'ubushikiranganje ministeri ijita ministeri do titere babona ati ibyo ari byose by'inyungu zanjye zikingiwe iyo nateri ntishake igende naho umuzi n'uburawo amashyirahamwe n'ayandi y'abikorera utwashobora kugira ingorane agaca mu bintu mugabo ingingo zirafatwa hakiri kare ibiharuro bigatangwa bakagira gute niko ibintu bimeze uvuze uti ah, hari abafisemo inyungu ni ukuvuga ko nabari ndani canke nabari hanze nabo bose jaho tuti nyungu nyene nkuko uvuze uti nk'ubure eh, nk'ubuntu tuvuze nk'iyo ma multinational araje ashitse ampuzamakuru azayinkuzi wewe agashika mukavugana na leta za code investissement ugashiraho ukayorohereza none wa mwana wawe nawe ni nta murungitse mu mfisi urazi kufise nawe ushira mu ryarindi none unze kubabara ko rigiye kandi ubona ko n'abari konkiranse ubona iyo bivuye waciye ukora iki kugira uvuga uti nyabona washira hamwe niyo konkiranse uzi ko ihari uritegura igihe hari ishyirahamwe ry'iwawe ushaka ko ribandanya kubaho uritegura kuko n'iyindi ngorane rero ni ukuntu usanga ari nk'ibi by'ama ekipi amashyirahamwe atari arakoresha, musanga icyo bita amortissement igenda irakogwa mugasanga Eh, none wowe uri kuradandaza ufise isoko udandariza ko ngaca nzana abandi bakazana izindi produit n'ibiki kandi barabimenyereye wewe ntumva yuko bose naha nyine mu Burundi naha hanyuma ugaca usanga ari wa mwana babumuzi ko ari Onatel ibyo muvugana n'ayo mamilite nationale yego murabivuga baraborohereza uvuze ati none washyira niwe wafashe ihengingo yo kugira iryo shyira hamwe naryo rice ugumva ko kirikunda rishobore guca rihangana utabikoze rero ntuza kuza kugutangara mu bandi ngo riraryamye riragiye mhm. oya turagaruka eh. prime samutoto Faustin Ndikumana agize ati bivanye nuko onateri itunganijwe biri mu bituma isubira inyuma ico nico eh, neza cyane eh, onateri ko itunganijwe nk'ishyirahamwe bita service public ntirifise ubwigenge mu gutunganya ibintu hariho uh, ibituma bizirika kugira isoko ikore uh, uh, nubwo yo bidafise abayitunganya neza ngo n'amateka arayizirika abaserukira leta barafashe ingingo mu bihumbi bibiri bati tugiye kwinjira mu mugambi wo kwishyira uko hazabikora twabo basangira kuyitunganya aho byavuga yuko udasubira gutunganya ibikorwa bishasha byo kwagura bita investissement investissement zaca zihagarara zace zihagarara mu bihumbi bibiri iyo myaka gutyo nico gituma ngira eh, oya rihagarare eh. kugira rikora umugambi wa evaluation kugira abikorera twabo bashobore kwinjira eh. baragize ivyigwa ivyigwa vyasohotse mu kwa kane ibihumbi na cumi na kabiri mugabo ntitwabonye ko bisohoka ngo bija habona biri muri mwe bitango biranyegeje ngira ndakubwire rero ibitigiri bimwe bimwe n'icakozwe ku ruhara rw'abakozi ico gihe ibihumbi na cumi na kabiri bamwe barabivuga umwimbu wari neza nganda bigohe biranditse mm. imiliyaridi tuje hamwe ubuyobozi n'abakozi twandikira ubushikiranganje icyo mu maguru mashya nande yogikora integuro ngiyi iranditse yagiye mu bushikiranganje mu kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byaratanga solisiyo ni dokimano baha mugafotora ah. inyishu yihuta ko ari uko eh, onateri iyo privatisation inyaruka mu bice bafashe kwinjiza abikorera utwabo kwinjiza abikorera utwabo kugira ive muri kuba ya leta ijana ku ijana irugaye izajya abikora utwabo bakazana n'umutahe wayo bazobikurikira kurusha abo leta yatumye nitwa ko turavuga cari kihuta kuko ivyigwa byari bihari ikindi kihuta kwari uko icyo cyarakoze kandi leta yoriha amadeni ifitiye yonatera aho turayishimira turayikenguruki yarayishe muga nuko nayo yakoreshejwe nabi leta yashoboye kuriha imiliyaridi zitatu n'imiliyoni mirongo itanu mwaba abakorera onatere bayakoresheje nabi Stand kumana ari ico yavuze ati uravye uko ishira ryifashe hari ibibazo biri ndani n'ibivinyuma ivyo bivinyuma nivyo bikomeye kuko natere burya naho uyibona hajya ni rya leta ijana ku ijana leta irayiha ibyo ikora ikayituma ikayiha n'ubwo buryo cyangwa ikayiha n'ayo mategeko iyugururira ubu rero eh, bajya barafata nk'izo dokima turabaha hari aho twibaza tuti ngira hari undi mugambi bayifitiye ko tuzibaha zanditse neza ngo ntizigire inyishu zigaruka mm. n'umushanganji wa mbere wagomba igihe yaza eh. yatubwiye ngo aradufitiye umuti urura ikigwa eh, cyo yavuze ko cokorwa kugira ngo eh, nk'amasezerano adafisa akamaro cyane cyane ahagarare ivyo vyarakozwe biriko birakorwa carakozwe mugabo ibijya mu ngiro nta bihari kuko inyuma y'uko raporo isohoka mu bushinanganje bwa mbere barasohoye irindi kete rivuga ko kizira ko amashirahamwe ya leta abaudite asuzumwa n'abo hanze atari aba leta byaraduteye amakenga eh. twayibajije ako kantu twabonye ko iyo raporo bayanse iraja mu bushikanganje butandukanye ikaja mu bushikanganje bujejwe eh, bya bujya buhinga bwa telecommunication irahindukira uburi mu bushikanganje bujejwe ubuhinga bwa none kandi tubikurikiranira hafi ariko turabona yuko uko iri shyirahamwe ritunganijwe ritunganijwe ni ukuvuga hariho ibyo ibyo hagati muri iryo shyirahamwe nyine n'iby'inyuma y'ishyirahamwe inyuma y'ishyirahamwe ni ukuvuga yuko ishyirahamwe rimaze hamaze kuza ayandi mashyirahamwe yandi akora nk'ibyikora yoyo akaba afise ubuhinga bukwiye n'uburyo bukwiye n'ubwigenge bukwiye bwo gukora ataha si sigitsure eh. ata burokaje ataki ntambamyi eh. nayo igakora yisunze ko ari ishyiramo rya leta rica ritegerezwa kubanza guca muco bita amashe pibulike iyo igomba kuzana ikintu n'umwanya bimara n'iki hanyuma bikazoshika abandi baye nk'igihe mwamubona ibyo bihari umuvuga eh. igihe ari gifise ajya mantene mirongo itanu n'imwe muri icyo gihe n'izindi ntizabwege amantene menshi zari zifite makeya murabye abanywanyi byari bifite ibyicaro mirongo itanu na kimwe mu gihugu mirongo itanu na kimwe ariko byariyongeye ko mbwa zindi zaciye zigwiza na gatatu izi yari mashyirahamwe yagwije na gatatu eh. eh, yari mashyirahamwe nka nka ikonetire ifise amajana mirongo itanu nka rimitire ifise amajana atandatu bijya by'amantene n'ibijya byuma byose biri ruhande bituma eh, abashobora gushikira abanywanyi mu Burundi bwose eh, iyi sosiyete rero onatere yoyo ntiyaduze nk'izindi uko itaduga nk'izindi niko abanywanyi bayiva ko bakagenda ahandi murabe nk'abanywanyi eh, uko bavuze amahera gusa amahera gusa yagiye aramanuka ariko batavuze ngira abanywanyi bagiye baramanuka ariko nk'iki ga handitse eh? niyo nkuru kinaco cyo kwinjiza abikorera utwabo cari gitanguye mu 2019 ukicace gihagarara mu 2019 jewe mu kwezi kuzana amashuri amashuri atangura eh, n'ibyo binogo n'umushyikiranganje wa mbere kiriko kirakorwa ikigo cyasabwe n'umushyikiranganje wa mbere baragisohoye baragikoze kandi baragisohoye nicyo twakoreye ko mu bushikiranganji bujejwe onateri kugira ngo dutange eh, ibyiyumviro leta yokorera ko inama nshikiranganji yokorera ko kugira ngo onateri ihagarare ku maguru abiri ireke gucumbagira isubira iduge nibyo nibyo twakoreye ko baragikoze ico kigo baragikoze ico kigo barakiduhaye bakiduhaye turabana n'ibindi vyigwa nivyo vyose vyose turavyegeranya tumaze kuvyegeranya tufise tufise rero ivyo tuzoha eh, eh, muri ico cigwa canke mu tugomba mu tugomba gutanga mewe na cyane cyane barerekanye yuko eh, kontra yabaye hagati ya ya Onatel n'ishyirahamwe ry'abashinwa rya Huawei ryakozwe nabi rituma eh, eh, ishyirahamwe Onatel rigwa mu kinogo kinini cyane ari naco nubu ukigoye kuvamwo mugabo tugavuga cyane cyane cyane cyane naho naho ingorane yabeye yego niyo nkuru eh, mu bindi bigoye agira ati nico cigwa none mu byo muriko murakora vyizigwa kuki prime yagize ati nta bahinga bigenga bari igikuru suko haza Eh, abavuga bati nakayikoze cyangwa nakayikoze turaba ubuhinga bakoresheje n'ibyo bakoze yuko biri mu bwenge bukwiye ibyo bavuze byose byaba iby'abakozi ba onateri ngene nabo nyene badafise ubuhinga bukwiye bwa none bukwiye bose mirongo itandatu kwijana barashaje barenze imyaka mirongo itanu n'ingahe barashaje bari kugenda kandi n'ubwo bwa none ntibabibonanje ngo babwige ngo urumva hanyuma eh, n'abandi n'abandi gusaza umusaza n'iteka mugabo hariho icyo usanga wagisize cyangwa icyagusize mm. kandi nibwa n'iteka mm. gukura n'iteka kwemana ibiguhezagiye kuko mm. hari abantu badashikana imyaka mirongo none rero uyu amafaranga yo kubatekera yaba yaboneka babatekerera bakaca bazana abakiri bato bafise ubuhinga bwa none bakaduguza igisata none rero ubu turiko turabona yuko ikigwa cyakozwe n'ikigwa n'iyo Eh, indiganizo canke uko eh, eh, onateri itunganije yaba uko onateri itunganije harimo ibitagenze neza haba indani haba inyuma yayo haba inyuma yayo nabivuze nibyo tugomba gukosora nibyo tugomba gutanga inyishu twebwe nk'ubushikiranganji bujejwe onateri duhe inyishu inama nshikiranganji kugira ngo ifate ingingo ibereye turi kumwe n'abatumire batatu hari anise niyo nkuru ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujeje kumenyesha amakuru ibinyamakuru n'ubuhinga bwa none turi kumwe na prime samutoto aserukira abakozi mu rwego mpanuzwa jambo conseil d'entreprise mu gifaransa aho ni muri onater turi kumwe kandi na faustin ndikumana n’umuyobozi wa parsem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana tubandanije uno munsi intambamyi zibangamiye Onatel nizihe zigatuma ibandanya isubiye intambamyi zibangamiye Onatel ni eh, intambamyi rusanga ukunda guhura zino mu yandi mashira ya leta bwa mbere cyane cyane eh, ni ibintu by'ingenzi zifatwa ingingo zigateba zikazungeta zikagira iki hanyuma ugasanga ibintu byayangaye nashatse kukivuga ni nka kumwe eh, nk'umuntu akigwara utebye gatoyi araku arakurembana ibyo rero ni ibintu byumvikana ni ingingene zifatwa usanga ari ibintu icya kabiri ni icyo twakwita mu gifaransa gifaransa bita inovasiyo ishyiramo ijyamo ariko riyumvira ibintu bishasha ingene naryo eh, ryuja mu bishasha rikitunganya neza urudandaza makitingi kujya abandi ariko barabigira usanga umengo abantu bigumira muri vya bindi mu ruti nta uvuze arafata initiative nta kurondera ubuhinga bwa none bwa none nguvuga ati ibintu bihinduke bigire gute mugiye kuba yuko n'abakozi bakuze eh, gukura mwabuze ko ari iteka mugana ikintu ari bijana kenshi abantu bakuze bakunda kugumira kuri bya bindi nyene ibintu uko hmm. vyamenye ugasanga ntibihindutse ikindi rero ca gatatu ni kukuntu ni ingorane ni ukuntu nyene haje ayandi mashirahamwe menshi akaza kuri sita mw'ico gihe ikindi ikunda kugorana muri amashirahamwe ni ibijanye n'ibiturire no kunyuruza amatungo rero ugasanga ntivyahamwe mugira aba yatanzwe ugasanga harimo agahombo kanini bakabura ingene usanga guca nikurirwa ndi directeur cyangwa nzoja ahandi ibyo jewe nta nyungu ndiko nabira nuko usanga iguma hahandi itanga kwa kundi atangingo zifata mbega Faustin Ndikumana kuri iki cigwa umushikiranganje wa mbere yasavye eh, prime samutota arimo aserukira abakozi yagize ati nta bahinga bigenga barimwo aho we urafite amakenga nico navuze nigeze no kukivuga urumva ushaka ego umunyabanga ntayigarizwa mu bushikiranganje yanise yavuze ati bivuye ngo mugabo ugende cyo gituma ahantu hose haba abakonkurance guhiganwa urondera uwose eh. abantu ntibanganya barakora ibintu umugabo nicyo gituma abantu usanga hari abafite amadiplome gusumba abandi hari abafite egisperiyanse gusumba abandi hari abakonsulita seniyoro nawe arabizi igikozwe n'umujeniyoro n'umuseniyoro cyo kimwe urumva urashobora kuba ati bijya bagwara nakoze mugabo harashobora kuza ubundi ugasanga aranagu uhaye n'izindi nyinshi utari witeze ibyo rero byo kwama turondera uwosumbya uwundi gusuma cyane cyane mu gihe iri shyirahamwe nk'iri rimeze gutya nibaza ko gikenewe cyane kuko je ndavye oratere rimeze ibito gukorwa byo biraboneka ni amafaranga banza kukuri mera nk'amafaranga sase nka miliyari deni utaravye ngene arihwa ibindi bintu uvuga nibi hari ibindi rero uza kuvuga ati petetre bingene ubuhinga bwotera imbere usanga bakonza ashaka kugira mugabo hari nk'ikintu cubona cyo nico gituma rero ingene bitunganijwe haguma ku kantu n'inge ingingo nyine zifatwa n'izo ngorane kuko si nta shyirahamwe ritagira mu gihe ugasanga riragize ingorane rigasubira rikabyuka none za brarudi zose ugira ntihaciye nk'amagume ubona ko bigera mugabo rirabyuka rikagwa ribyuka kumubona ari brarudi nta shyirahamwe ridataraverisa ingorane mugabo mutitunganije ingene mubigira niyo leta ikavuga ati iri shyirahamwe ko rigwanje ndaryubara ariko abononye duhane ikindi nshaka kuvuga kindi ni ingene abatwara amashyirahamwe ya leta ingene baba bagiye kenshi usanga ari nka nominasiyo politiki no muri ziriya nzego nshinganwa usanga badakurikiza ubuhinga cyane bubwira abayarongora ni uko bashyirwaho hisunzwe imigambi iyi misunzwe imigambwe we waramirise gusumba wahora umushinga amateka wahora minisitire inguje gutwara unatera we twabuze iyo tugushira genda ube deje muri ntuze dire dafu wewe biratugoye murabire mu direksiyo komerisiyare hajya agende gukorerayo ugasanga umuntu icyo yahora akora nk'uko ari umunyepolitike baragiye kumwicara turakuru yuje bacha bagenda bakicara amarimo bakagira gute amafredo mishe bakiha tugende hariya tugende gutembera tugaruke ishyirahamwe hamwe nabaye deje nabaye ivyo rero bitaha bidakosowe amashyirahamwe ya leta n'ubundi aguma agenda aguma agenda urakoze turagaruka prime samutoto nawe muri make ubona intambamyi zibangamiye ishyirahamwe hamwe onatel wagiye uzivuga nizihe Eh, mbanze gukosora yuko abakoze ikiwa si umugutu wigenga icyo navuze wari umugu wigenga mugabo nakubwiye ko raporo yabo batanze ifise amakenga ko mu ngiro kubera inyuma haci hasohoka urundi rwandiko rubuza kugira recruitment y'imigwirero yigenga n’icyo navuze eh nico nashatse kuvuga ubu bavuze yuko ibindi ibindi vyigwa bizokurikira bizogigwa n'abakozi ba leta muri inspection abakomisero compte abo bakonkira baca banoba muri onatere eh, onatere icyo iti none nzokwigisha baca babatwara ikirareka bica bigenda biguma gutyo yabaye intambamye nyamukuru iyi ntambamyi nubwo bashaje twaravuze tuti basezere tugire icigwa cyo gusezerera abakozi bashaje ariho yatekanijwe n'amategeko mbwa hari n'ayandi babaheranye nabwiye ko babaheraniye imiyaridi icumi uno munsi niyo mishahara batabahemba batabakotiriza mu mashira hamwe atekaniza akazoza abakozi cye kubavuza mituweli na inesesi ivyo vyose biri mu ntamba userukira shakiranganje numvise merewe neza kuko yavuze ati buca amashuri atangura ntuyaza ko na televiziyo genda gute wowe ushaka umuntu aze ku kivi umwana yamusize muhira bamwirukanye atamuguye uniforme atamuguye amakaye ibyo ko abantu batabyumvira ngo bibaza ati mbere yashiramo ryacu hajya twarishinze iki birageze rero ko umuti turajya kuwuvuga mu byo twibaza mu ngorane nyamukuru ivyikora biravanze nk'ubu barafashe iyo deni rinini byo telefone ngendanwa mugo wo kubaza uno munsi abakora igikorwa ciyo telefone ngendanwa kugira ihiganwe nayo mashirahamwe y'abikora twabo mpuzamakungu ntubabona abakozi bajejwe iyo telefone ngendanwa barondera ko inyungu n'umusesekara ntabubona birakenewe ko batanya ibikorwa bigabugwe ku telefone zo mu nzu ni telefone ngendanwa kanasira nizo zaje konona telefone zo mu nzu kandi ubu telefone zo mu nzu nizo zibeshejeho iyo telefone ngendanwa itashoboye kwitunga ifudike eh, eh, prime samutoto akabazo gatoya wumvirije uko muguma muvuga onatere yifashe tugira tuti nibande bategerezwa kugira ico bakoze eh, canke twogira tuti ku buryo tugira tuti nibande bona bibazwa ko hari ibyayangaye byobazwa benshi ku migwi itandukanye abaserukira leta byapfuye ari bafise ingingo mu minwe rero ko byapfuye ntibanyarutse gutora umuti Eh, aho byaba byaragoraniye babaze aho byagoraniye ari leta irihwa irihwe mugo nayo abiheraniye leta irafise uruhara abo yatumye barafise uruhara n'abakozi usanga dufisemo uruhara kuko ibyo byigwa nitwe tubigira kenshi kenshi eh, mugo hari usanga tutibaza ko turi abakozi tukibaza ko turi abakoresha bakorera inyungu z'umukoresha bakibagira ko ari abakozi urakoze eh, anise niyo nkuru wumvirije ati abafise uruhara ni benshi ati ariko leta irafise uruhara runini icyo namwe niko mukibona muri ko murakora leta uruhara ifise irarufise kuko ijya sosiyete ni leta eh, nk'uko bamwe bayivuga byagiye biranga ko amafaranga yinjira kandi ah, ari abatwara unatere cyangwa abakurikira ingene iyo sosiyete ingene iryo shyirahamwe riko riragera nuvuga ngene riko ririgenza mu kuzana ritunganya mu kuzana umwimbu mhm. byose byaraboneka ariko mukaba mumenya cyane cyane isosiyete ijejwe kudandaza ibintu ibijejwe kudandaza ntibijejwe kunezereza abanyagihugu cyane cyane ibijejwe kunezereza abanyagihugu shakiza ubwa kabiri mugabo mbere no kwinjiza amahera no kwinjiza amahera kunguka kuzana inyungu aho ayo mahera yava nababwiye yuko guhera aho mwabonye amafaranga yatangiye kumanuka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu na gatandatu cumi n'indwi abanywanyi bari ko baragenda ahandi baba abanywanyi bitewe telefone ngendanwa cyangwa abanywanyi bahora muri muri telefone yo mu nzu bose bari ko barayiheba abandi bagenda ahandi ahava amahera ya unateri naho umenga araho bibaza umenga umenga unateri ifite ahandi yanikura amahera atari mu banywanyi abanywanyi iyo bagiye amafaranga aca bamake naho rero leta ishyiramo amahera mu gihe habaye politike ya unatere yo kuzana abanywanyi benshi kuzana imitari urwo ruhara rwayo rwo kubuza iyo sosiyete unatere umusaruro wayo kuko sosiyete iryo shyirahamwe Onatel rimaze kubona yuko ryashyizeho ishyirahamwe ritoya ryayo rya telefone ngendanwa ikabona yuko ririko ni nk'umwana bashize ngaha mugabo akaguma ajya uwo mwana rero nk'uko bavuze bati bari kubibona hakiri kare ubibonye hakiri kare ushobora umuti hakiri kare ushobora umuti hakiri kare kugira ngo wa mwana wundi ntace yonda nkawe urumva nuko rero ibintu byagenze ko izo shyirahamwe ntonto zibiri ari yari ishyirahamwe ni ishyirahamwe n'imwe yitwa onateri mugabe ikaba ifise iyiraba amatelefone yo mu nzu niraba amatelefone ngendanwa n'iyindi sosiyete yindi batavuga yitwa eh, rezo metropolitain iraba ibintu bya interineti ni zitatu n'izitatu ibyo byose rero uko kuntu bifatanye mwe ntimwabibona kugira ngo mugire mutore umuti ushobora kubibona wewe uri inyuma yayo ukibaza yuko nk'ugera uri arabikora wenyine ariko aravuga ati je ndabona yuko hirya yejo mutuzotogwa mm. akubwira ati hirya yejo mutuzotogwa ucurindira hirya yejo haraho uzanga ari bifata mwanya muremure mm. ugasanga ibintu byayangaye mugabo tuzotora umuti mutuzotogwa iyo telefone ngendanwa yagize ivyago uhereye mu vyigwa nk'ubu ni umutuma cyane n'abari baratwumviriza babishoboye bazobaza igituma uko kwagura imihora yawe na mob kiba mu bihumbi na cumi n'indwi izindi sosiyete zisanzwe ikora zikoresha ubuhinga bwo kurungika amahera ku telefone ngendanwa ariyo bita transfer d'argent mugo muri yo na mob ntikibemwo bacibagiriye iki ntibabona ko kitarimo umunywa yozira iki udafise iyo technology mm. n'akarorero ikindi iyo telefone ngendanwa yo muri onatere ya leta kubera iki bifuza ko yohiganwa bihagije n'abandi ari agantu k'agasata muri yo nateri nini abo bishaka guhiganwa mu telefone ngendanwa nayo ari amashyirahamwe yigenga afise n'abayafasha ava hanze nuko yobanze ikagirwa nini ikatunganywa kugira ibishi ishyirahamwe riboneka rifise abaritwara ryitwa telefone ngendanwa ya leta hakaba telefone zo mu nzu ya leta zifise abazitwara batandukanye barabwa na leta hanyuma udashoboye guhiganwa mu bikorwa akora agatanga raporo akavuga bya aho nyene rero bivanze harimo ingorane ikomeye abantu badashaka kubona bigorana aho nyene prime samutoto tukiri kuri wewe eh, ugenda utanga umuti mu misegonda mike umuti nuwuhe hakogwa iki mu maguru masha kugira ngo onatere isubire zamuke mu migambi yimirijwe batubiye ko hariho integuro yo kujana mu nama nshinganje nico mperukiye ko ivyo bikorwa za telefone zo mu nzu na telefone ngendanwa babitandukanye iyi ntamamyi onateye twagwa muri ministere BBS isigaye twagwa muri presidence hmm. urumva ingingo zayo zifatirwa hafi mugabo naterezo cha hehe ikija ku gwego go hejuru eh, hmm. eh cyo turagisaba ko hmm. badushaka ku gwego rumwe na BBS ikindi nuko haramadeni menshi ijambo rya leta rifise kugira ngo ishimishe abo kwizera kuza gushamo amafaranga nifate ivuga iti nzorondera nyine ndayafata mu minwe ndayakuye ko hanyuma isigaye rero natereye imeze neza n'ibyuma byayo ishobora rero kudandaza iryo zina ryayo kandi birashoboka ikindi unatera afite amatungo mhm. ntazwi neza w'abantu ntazwi neza amatongo ayo bita amapironi ubona ku mitumba ibyuma bishikana kanatsinda bose baza kwicira ku byuma kubera amayitide yizwe neza uzobona aho natera yatanguye abandi baza gutereka iruhande bo nta kude mvesima nta kude deti donanta bitarinda kugira ni babikuremo umusaruro rero eh, umusaruro babikuremo umusaruro bavyige neza babitunganye mhm. babiharure igiciro cyavyo harakandi nto kwibagira gatoya ibihumbi 2017 mhm. haragiyeho mugwi mu deuxième présidence bawushizeho wava mu bisata vyose mhm. vy'ubushikiranganje waratanze icegeranyo uratanga icokorwa mu cakogwa twabona n'ucihuta unatere kwimeza uko ntibagabanye ubushobozi abayitwara uno munsi bashyireho umugwi do pilotage nk'uko twabibonye ahandi twitwa do taranzisiyo imbere y'uko bayinagura cyangwa bayifatira iyindi ngingo ngo ntibaberekere ubwo buyobozi bukuru gusa turabona ko hari intambamyi barabigize muri eh, fiziyo sobujayeri burundi turabona ko bisa n'ibiko biratora agahengwe naho tuba tuzi byinshi urakoze turakeneye rero uwo mugo pilotage n'uwo mugabo bari barawuvuzemo ko wohaba cyoba inyishu mu nyishu zobera eh, inagurwa mhm. bikozwe n'abandi badafise ishusho yo gukoramo urakoze urakoze faustin ndikumana nawe ugira uti hakogwa iki mu maguru masha kugira ngo onatere risubire kuzamuka ubwa mbere hoho ngire ko kuri kiya baravuze ngo natere ngo ifise ama exploitation no kwita exploitation ngo yo telefone yo mu nzu telefone mobile ngo na internet je nubundi nguma ngo avyuka ico ntemera kubera kubera iki abo bakiriya nyene bagenda na kanovera kama yabo baha katagenda neza nkuko uvuze ati ntibashize mu bijya byo ku eh, transfer z'amahera kubera iki bitaba hari ikintu ushobora kuza ngo uriko uriko riranywera ku rindi ni abana ba egisipatasiyo ntunze mbwamo nta kibuza ko n'iyo telefoni mobile ishobora kugira igihambaye ni uko eh, bitomera nk'ibihugu eh, gusa ibihugu bimwe byagiye hagiye amankete amankete yabaye kugira amatohoza kugira amatohoza wasanga ama multinationale yaje ugasanga babikiye mu bintu by'ibiturire bari ko barabuza nk'abategetsi gufata ingingo zifasha amashyirahamwe bahasanze bibakongera hasi n'ingwano mu zindi kubera ko itazi abuzi ariko urangiza gatoya Faustin eh, eh. Ndikumana turi ko turarangiza ugira uti hari igishobora gukorwa mu maguru masha kugira ngo eh, risubire mumenyesha amakuru igikorwa ishyirahamwe rimaze kuba rufise ideni rya sase nk'anti miliyari n'abakozi bumvise rimeze iryo shyirahamwe rigeze habi cyane mhm. ni nk'umugwayi ari muri reanimation navuze nti iyi sase nkani miliyari honyine urumva miliyari ijana na mirongo itanu miliyari ijana na mirongo itanu kugira zishe ziboneka uko kuntu vyayangaye babibona mhm. leta niteza kubikura mu nzira mhm. kuko iryo deni ryarigeze ko ari nko ku miliyoni mirongo itatu naho nyene rirateye ubwoba kurirega uja wisase nkane imiliyari ijana mirongo itanu hanyuma rero turetse ivyo rero ni bire bindi vy'ubuhinga byanavuze amashara bateza kugwa neza abayarungura mhm. ibyo twavuze abahinga ntuze ibyo bya separation biriko biraba naho nyene naho bari kubera mugabo ntikibuza ko n'iryo shirahamwe riba rya telefoni mobile ushobora kuri moderniza naryo rikazanira inyungu rigakomeza rigateza imbere unatera n'ahandi mhm. ho wocumengo bagiye kuri ya telefoni yo mu nzu yonyine imwe bamanye ngo monopole tuyigumeko mhm. eh. urakoze gatoya prime eh, samutoto nako nyene Faustin ariko aravuga dusa n'abadahuza mhm. aho dufatira kugira dutandukanye ibyo bisata eh, twafatiye mu bigabane vy'amasi byo gutenganiza akazo z'amasiranse n'ibyerekeye ubuzima bw'ibintu turabira ngaho rero icyo sinagiha sinacance kubitandwa sinacance aho bigeze ubu birumvikana navuze gusa mugabo n'uwo mwana byumvikana ingene yonze nawe yari kuvyibuha nk'abandi sino yamaze konda avuga ati mhm. reka tumwikure hasigare uwo shobora kugarura hano aho biratomoye ndavyumva ko niyo ngingo yihuta icyo ico kiri ko kirica ibintu uvuga mhm. ati nikibanze gihagarara umwana aho nyene birabaje reka rero turangirize kwa Anise niyo nkuru umunyamabanga ntayigahizwa mu umushikiranganji ujejwe ibi turiko turavuga cyane cyane by'ubuhinga bwa none gutuma tumana ko amakuru unatere kugira ngo izamuke urumvise byinshi bavuze hari kutandukanya telefone ngendanwa yo mu nzu eka n'amadeni ati leta yahebe na cyane cyane abari yo iheze ikayariha ubwa mbere nuko mukumva uko leta yabyifashemo urongoye leta baguhaye icigwa cerekana yuko buri kwezi uzoronka imiliyadi n'inusu hanyuma ayo mahera ntiyinjiye woca woca icyo kintu ukigira gute ubanza kurindira ukaraba yuko yamahera bakubwiye hari hari kizovamo hmm. iyi myaka irenga irenze rero tubona yuko yamahera bavuga ko zo kwinjira buri kwezi atinjiye byaratanze ingaruka zaratanga ingaruka mbi mhm. ko ni gutomora gitoya anise eh. leta irashobora kuba ariyo yoheze ikariha ayo madeni twe tubona yuko mu gihe inama yokorana kuri iki kuri iki kigwa iki mhm. izoraba ingene iryo deni ryorihwa na onateri igasubira ikaduga mhm. iri deni rero hariho amafaranga onatari ifise ahantu ifise mu mabanki ifise ahantu yabitse ayo mahera arashobora kuza agasahiriza mu kuduza onateri idugije rero ayo mahera aje gusahiriza akaduza onateri bizova ku nama shikiranganje niyemera ko aya mafaranga ava mu aviyari na ya onateri mugabo ntasohoka leta itabyemeye akagaruka agarutse rero ibintu bizosubira ku murongo icyo dukora ni ukubanza ibi bintu by'amadeni ibi bintu by'uko ronateri idakora tukabishyira imbere y'imeza y'abashikanganje hanyuma iyi nyinshi tuzoba twatanze kabushikiranganje bujije jonatere bazigosore bakuremo batizi zirafashe izi ntizifashe tuza tubabwira abarundi inyishu twatanze leta yemeye nizi mhm. kandi twibaza yuko leta itazoreka onatere ngo ibandanye itemba onatere izovyuka urakoze urakoze anise niyo nkuru anise niyo nkuru uri umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru ibinyamakuru n'ubuhinga bwa none tugushimire ko washitse hano ku nama cyane murakoze Prime Samutoto uri umwe mu waserukira abakozi ba Onatel mu rwego mpanuzwa jambo ariko conseil d'entreprise tugushimire ko witabye ubutumire bwacu ndabashimiye cyane mwatunganije kino kiganiro mhm. muzona abanaye nanone kandi muha ijambo abarundi urakoze Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parsem nishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo wakoze ku watanze hano ku nama eh, duhamagara guhindura ingendo mhm. akompereza ko bugiye na tele byose ni ingaruka z'ingeso z'ibiturire no kunyonora amatungo usanga ziriko ziratwinjirana muri iki gihugu yose ni ingaruka nico gituma rero inkingo zofatwa tukaba dushimira guserukira leta ko bagiye gufata ingingo harimo no guhindura amahinduka y'ingendo y'ingene abantu bigenza mu mashyirahamwe ntibayatembye kandi barungitswe kuyakiza urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twari tuvuga onatel nishyirahamwe rya leta rikora mu bijanye no gutuma tumana ko amakuru nishyirahamwe rimaze iminsi rifise ibibazo mu bijanye n'ubutunzi murakoze mwebwe mwadukurikiranye